Simon Luke eta Betxan bakaiago eki lan egin nuntzia. Egin hon. Egin hon. Ordean hor gutzak bubeltza alkartian haipatzeko zeran baduzie bon projetan dana bat. Lehenik hor hartazteko gue Euskal Herriko behazale horroer. Eh, eh, eh, zer da bubeltza? Bubeltza duk eta ardi, ardi bat, ez nadun bat uh, Euskal Herrin atzamaiten dena, eh, guai eta saldu txipitzen ahitutzak badik eh, hoita, azken hoita hama urte hoitan txipitzen, uh, txipitzen ahiduk hor Eta voilà, gu, elkarte bat sortu ginean diala behama hi urte guai, uh, justu eta hain promozionien egiteko minibat, eta voilà, harta, harta jini aipatzea minibat. Mm. Bu, bubel saduk hebenko hoik. hoiduk? Bai, bat duzak hiu arraza heben uh, eh, kartielin, eh, bigurri eta bibelza, Wala, eta hiu horietaik arraza batuk. Mhm. Eta ordean, eh, aipatzen behin, salduk txipitzen aizien, emaiten halduka sifri uh, bat alabiga, badakik apaltzia izan den, ala... Uh, apaltzia, uh, oanikek ez tekiatxusen erraiteko, badakiat dela, dela hoita hamar bat urte, uh, eh, ehunta hogei bat mila ardi bazela eta eh, guai uh, ez tekiat zertan dien mena mm, hiutan hoita hamar mil eta jaitsi gutuk hoita, ouais. hoita hamar urtez. Eta hori gono tutsa kardik, zeheltu bada saldu kanditu behitia e, eh, eta laboa guano hukuano habo apaltu. Bai, bye bai, bai bi eta ik badeuk, bat tutsak sumait eta bu gorril edo heben, eh, heben kokerkielin biharne jilat uh, eh, iganitienak, eta manesin uh, habosik bu gorrila iganitutsak edo bestelan, uh, wala, jendik erretreta hartuik eta labontsa utzik. Mm -hmm. Eta ordin de haizide promozione lan bat edo intxatzen duzie ja uh, eh, est lekian indartzea. Zer da hori amaiten duzien un eh, eh, projet de hasiko marka horrekin ahizunien sortu marka bat ebai? Bai, ordin badikoi uh, bi urte apepres marque. indarkan. Uh, Arraza horren unguian eta ordin uh, ideia, ideia duk uh, badik uh, bi urte apepres. eta voilà, be, promozioan egiteko eta nahi ginik eh, eh, salduk uh, eh, oa idienak uh, numria egon dadin eta halbadu duke uh, gusta gaztezu maiti jabokin instalatzeko eta nahi baduk hobeki valorizatzeko uh, bibelza nungu jandien uh, gaizak uh, nahi baita eznia, agia eta ilhia Eta hori lehenik hasigutzeko hoi eh, ez niaikin, eh, hoi behita eh, lehen gaiza, hori behitu uh, biziazten lehen lehenik. Mm. Eta justokin, zer da hori ez niaikilan, besti gutziko tu zieltu bada gehoko, mena zer, egiten da ez niaikin hori ala gaznatzen da, nule bilten da? ben nahi gazna, idea, du gazna tzia, ordin, uh, voilà, ahemaretan txartu gutuk eta gazna kagia hoek ilan, eta hoietaik bizpahi huelkitutzak izi gerri interesatuik, hor, uh, gue, gue eta wala, aurten abiazidiak hor eta larazkenin eta askoria rekontratu ginean eta soma eta hek eta parte hartu nahizieia eh, ben limitan prefosta ben nahizieian uh, eh, laguntu Ordin, euh, voilà, xomenetik eta um, mm, heltu gutuk laboiz euh, ez nien uh, biltzia heltu gutuk. Eta ez nehoi uh, bildu ondun gaznatu, titiagu, askorian, voilà, hor uh, bigeren uh, egin diagu igan hastin. Eta voilà, ideialukek, euh, voilà, somen berpresiun eh, josti ez eh, nia eh, laboaier eta geogaznak salde ondun uh, prefosta kaioago uh, erraturnatu sozak eta um, mm, laboaier. Mhm. Eta justokin lehen saltziak, nuiztuko pentsatu ditutzie? Ordin, uh, oa egitzak hasi uh, ez nehi osten gu asoziazionia badiko, uh, e, simunek errandimezala, bigerren aldia transformatu diagu. Idea duk aurten uh, bost egitia, uh, e, urtailatik eta maiatzila. Bost zer, bost transformazione? Bost transformazione, uh, peprez uh, mila, mila bat buti gantxeik. Uh, voilà. Zunat gazna representatzen duara? Uh, berrogei bat gazna aldikala eta ideiaduk uh, eh, afina, fen, gazna handizke libaten egitia, bos kilotako gazna helibat, eta afinatzia sei hilabete minimum, eta ordin uh, eh, xaltzia lagazken huntan uh, eh, lehen gaznak xalduko tiage normalki. Hori projet eger batuk eta azkar bat, bena, lan horren jamaiteko, badakagu alkartiak horro bezala, suposatzen jat, soz uh, galtatzen dik, embestizamentu galtatzen dik, nula egiten duzi hor? egiten duk, be, odin behin behin eta bankoa ikilan eta premitibi bat egin diag eta lehen gaizen pakatzeko, eta geho kraufunding delako hoi eta delibiatu diag uh, uh, sortaztia, uh, laguntzeko, goelkartien laguntzeko lehen gaizen pakasteko tahola Arren, hedik behar zarek, heltu bada, aparte hartzen haldiara, zien projet txipi uh, garen, ja ikusten dugu, soma ipatzen behin, somen heinin, projet txipi bat, ikan? Eh? Bai, bai, hoi duk uh, gue ideia, feng jentik eta nula uh, lekuko, lekuko gaizer lotu itean, eta egutuk, uh, ara pentsamentu, fe, jauntzi diagu pentsamentuk jakiteko nula berginen antolat, eta, uh, wala, crowdfunding hoi eta hein fit bit egintzikuketa gogula, eta, mora, sos hoik eta bilduko tugun eh, laguntuko gitik eta ez ne josteko, uh, mulak fengazden egiteko, ze mulen eh, josteko, behin behin batuketzak eta hiu palie geostekiat detaietan sartuko gien, mena, uh, voilà, geho balukek um, analiz, analizak epakatzeko eta komunikazionen aldetik ebadiagu zer, zer, egine, ordine, voilà, sosbiltze hoi laguntuko gitik eta uh, eh, proiekt eta pikunez harti. Eh? Mhm. Sosbiltze hoi nuiz hasten da eta nule egiten ahal da zeren sigonik eh, zumait uh, interesatuk dela hortan parte hartzeko. Ordin uh, eh, sosbiltze kampaina hoi hasiduk uh, oai badik amustegun hasitela. Uh, ordin interneten bidez uh, ahalduk uh, sos maiten. baduk uh, bat, mimoza... mimosa.fr euh, webgunin et ordin uh, hantxarreta à euh, projeta espikatu dituk, batuk uh, video txipi bat, eta geho ahalduk uh, batutzak palieli bat, uh, nahi bada hal euh, ahalduk apure maiten edo habosago eta aldikala al uh, kontreparti bat, nahi baduk uh, uh, gaiza heli bat et euh, maiten tiagu edo do edo hoi eh, lien hortan sartzen dienin, eh, badi badie eh, projetan idea ideia eta nula, nahi, nahi dugun antolatu, nula hasten gien, nuat buz nahi gien jun, eta, eta hola badie zuniek ezpeiti ezagutzen, uh, badie abantaia, Eh, bortila juitia egun bat ez eh, ikusteko ahaza eta bortiko istoia eh, eta bortia nula zerbutsatzen dugun eta nula enplegatzen dugun uh, sahimit sekitzeko ezko hoi egin importen guetako eta voilà, jenter uh, labontxan ez dien jenter uh, zer den eta imbe emaiteko guelaguntzeko mm Erraiten haitan, ebai, aitzinetik simun e, e, la buantxan, eta sutu la buantxa txipietan, morala ezela bortxan uh, izigarri goa den bohoietan, Horrek, eltsi bada, holako proxet batek, be, indar emaiten eh, aldik, ebai? Bai, ba, ise bai, gura. Bon, deja, diala bizpahi urte, guk uh, eh, konterendat guntian, eh, bubez dunen hartin artin basela zerbait, fein, gentik enkietz, enkietziel, eta aurten, uh, aurten habo, ikusti, ikusten dugulaik ze udai gandugun hori dorti eta gentik berdik, jakin izan, uh, bubez dunek, eta o, bortila juiten dien laboaiek, uh, badi, eh, bon, eh, belhar, belhar guti egiten die, badi, paketa joxi, aurten eta joxteku kizigarrik haiotutzak, ordin din, uh, voilà, erranik ek uh, gue projekta puntu hunin heltzen dela, fen, azken, azkenen eta, edu, batzen dien uh, eta mohalen emaiteko mini bat, mm. hoi diagu inbe eta jen jentik, jentik eh, eta beti eh, eh, bubelt bubeltzila lotu izan ditin. Mm. Nahi nukek justo rajin gazna horta, helduko dena behal, ala razkenin erranduk. Nula, bon, marka bat imemen bat pausatuk dara erranduzie, bena ez nu o denge salduk izan marka horren izenin. Uh, gazna hoi zerra gertuko da gainen badukek markatuik, bubeltza edo beste izen batukek nula dateke. Eh, Ordin haigut zagoan olanin hortan ez diagu eh, oso finkatuk, mena bai idealuk ek eh, bubelz marka izki batutuk gaznan nula pait, ez dakia gu sobea nula etiketa batekin edo susenka gaznan haigut zak horren lan lanzen eta uh, agerazteko uh, bubelz marka hoi, hoi diagu ideia, bar diagu gaiza bubeltz eta ekerkitzen den gaiza hotan, naginik ekber marka eta bubeltz, eh, ardi bubeltz bu bat segure eta bubeltz aibai markatuk, mena wala, wana ez tiagu sobe eh, hor uh, finkatuk, haigutzak badiak udahoi wano uh, eh, horren lantzeko. Untsa, horretazten jagu mimoza apuntea ferrielatz, huyantzen haldiela laguntun ahi zutien jente horro er, eta, eta hala, eskerrik mila zier! Eskerrik Nikkei.